Mooses het mensen gestuur om te gaan kijken of dit moeilijk was om die stad Jaser te oorompel. Daarna het hulle die stad aangeval en het saam met al die dorpen in die omgeving ingeneem en die Amorite verdrijf wat daar geblei het. Daar het hulle van koers verander en in die richting van Basan getrek. Koning Og van Basan het sy leer bij mekaar gekry en hulle aangeval. Die geveg het by Etree plaasgevind, maar die Heere het vir Mooses gesê, moet niet vir hom bang wees nie, want ek gee om met sy hele leer en sy land in jylle mag hoor. Doen precies met om wat jy met koningszoon van die Amorite gedoen het wat daarin gespon geblei het. Die Israëlieten het hulle toe verslaan, hulle het koning Og, sy seens en al sy mense doodgemaak. Hulle het ook sy land ingeneem,